Otsailak bost gaur raste azkena da, eta hau berri hon albistegia duzue, berrioza hoza erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garazi, hainbat herri nafarrek D ereduaren aldeko kanpaina bat bultzatu dute. Aurre matrikulazioa eltzear dela, hainbat herri naparrek horien artean geurea berriozar de ereduaren aldeko kanpaina bat bultzatu dute. Experientzia, excelentzia, resultados lemapeko bideoaren ekuizpena izan da, udal horien ekarpena matrikulazio kanpainan ikaslegoaren arrakasta eta bikaintasuna azpimarratzen duen bideo hori eguzkiplaza.neten ikusgai duzue bestalde instalazioen egokitzapena eta langileen egitea erakutsi asmoz mendialdea bat eta bi eskolek ate irekien jarduna proposatu dute mendialdia bin e, ate irekien jardun hori utxailaren seian eguerdiko irutan egingo da baita utxailaren amarrean ere goizeko bederatziak eta laurdenetan mendialdea bat ikastetxean jarduna otxailaren zazpian eta amaikan guizeko amart erditean eginen da. Otxailaren amaikan eguerdiko irut erditean ere instalazioak ezagutzera joaterik izango dute gurasoek eta guztiarekin otxailaren hogeian prematrikulazioa hasiko da gurasoek sei egun izango dituzte bere seme alaben izena emateko. Gazte asanbladak aurtengo inauteriak prestatzeko biltzarra deitu du. Gaur arratsaldeko bostetan kulturgunean elgartzeko deia egingo dute gazte asanbladakoek. Bertan inauterien inguruan duden proposamen ezberdinak landuko dira gainera, herri mugimenduak egu berritan faria faria baloratuko da. Eta Santa Agedako abes batzak bere kantuekin girotu zituen berriozarko kaleak. Horixe atzo kalez kale saltokiz saltoki aitzen zena xabi. Makilaz laundurik 50 bat berrio zartar parte hartu zuten agate deunako abes batzan horixiek kantari biliziren saltoki batetik bestera elikagaiak biltzen zituzten bitartean. Egun abukatzeko parte hartzailek e, eh, askaria intzuten zulo alai elkartean. acompañando los derechos humanos dokumentalaren proiektzioa atzo izan zen kulturgunean. Ta horretan, Kolombian biziden gatazkaren ondorioz esagertutakoen senitartekoak bere testigantzak kontatzen agertzen dira. Gainera, gubernuz kanpoko erakundeek senitarteko luzatzen dizkieten laguntzak islatzen dira dokumentalean atzoko proiektzio hau, Kolombiar gatazkaren inguruko jaurdunaldien barnekoa da. Kolombiar gatazkari lotua ere argazki erakusketa kulturgunean ikuskai dago. Gainera, otxailaren amaikan nego Amerikako kazetaritza kritikoaren inguruko dokumentala ikusteko parada izango dugu berriozartarrek hau ere, kulturgunean jardunaldien antolatzailearen Josu Eguarasekin hitz egiteko tartea izan genuen atzo eta hortxe bere esanak la realidad de Colombia a lo que es nuestro nuestro entorno, ¿no? Pamplona y comarca, ¿no? En este caso es Berriozar, ¿no? Eh, siempre bajo el título Colombia el derecho a vivir en paz, que eso es como hemos, eh, hemos titulado siempre nuestras jornadas, eh, le damos luego siempre un tema, ¿no? Pues la tierra, eh, mujer, guerra, mm, diferentes aspectos o temas que, concluyen en, la realidad de Colombia, ¿no? Y siempre bajo ese título, pues acercamos esa realidad que no está en los medios, pues a, pues en este caso a verbezar ¿no? Y hoy, y hoy, bueno, pues el tema era, queríamos hacer, bueno, hemos hecho una exposición aquí con, que tenía brigadas, que tiene brigadas sobre los rostros de defensores y defensoras de derechos humanos y eh, queríamos hacer un par de charlas. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo de Brigadas Internacionales de Paz, que bueno, nunca lo hemos publicado. bueno, no es publicitado, no se conoce mucho, pero bueno, queremos que, que la gente lo conozca, ¿no? Eh, un trabajo muy interesante en el sentido de que es el acompañamiento de defensores y defensoras de derechos humanos que por el trabajo que realizan están amenazados de muerte. eguraldiaz mintzatzeko junea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua oditxu egongo delat eta tarteka oso oditxu noiz benka prezipitazio txikia egingo du ere. Goizean ego mendebaldeko aizea ulbizia ebiliko da, bola dago gorrekin eta eguerdian aldean mendebal usaikoa, baina haure bola gogorrekin. Temperatura minimoak gutxi edo nahikoa joko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi hiloko dira, beraz, atzokoa, berdin txuki. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FM-ko unpuntu edo ordu oro interneten eguziplaza.neten. Música